Está en la carrera. Yo sé que ustedes la querían de nuevo. Así que, en sus marcas, listo. Dale, dale. La carrera continúa. Prendan los motores, hey, mientras la pista acelera. Yo continúo la carrera. Puede callar los pies, pero sigo firme rompiendo barreras la meta triunfando, ya empezó la cartelera. Hoy en la carrera, hoy levanta tus manos y confiesa que esto es vida verdadera. Ey, continúo en la carrera, ya tú sabes quiénes son los que siguen triunfando y decidido sigo derrotando al enemigo, poco a poco como siempre unido. Como a semillas pasamos y llegamos a la meta con lírica, letra que al corazón te penetra. Porque Ya tenemos la victoria, como siempre para que todo la gloria. ya vimos la historia, lo repito para que quede tu memoria. Como si papá le toda la gloria Hey, claro tu memoria si tú sabes nuevamente sin historia uh. Prendan los motores Hey, mientras la pista acelera Hoy continúo en la carrera Puede que haya tropiezos Pero sigo firme rompiendo barreras Hoy continúo en la carrera Y yo sigo hasta la meta triunfando Ya empezó la cartelera Hoy continúo en la carrera Hoy levanta tu mano y confiesa Que esto es vida verdadera Hey, hoy en la carrera que aceleren los motores la carrera, pero vencedores. Aquí no empatan, no pierdes, solo existen ganadores. Eliminando perdedores. Aunque piche por la goma para mi poncharme. Coberturas poderosas, enemigo calme. Manténgase tranquilo y no se alarme. Voy directo hacia la meta y no pueden pararme. <laughs> Es que nos fuimos en la carrera y como siempre que triunfamos viento y marea, acompañado de soberano. Dale, dale, dale, dale, Seguimos en nuestras metas, agarrados de su mano. Dale, dale, dale, pues, dale. Ahora confiesa y dile al mundo que en somos cristianos. Dale, dale, hey prendan los motores, hey, mientras la pista acelera. Hoy continúo la carrera, puede que haya tropiezos, pero sigo firme rompiendo barreras. Viste, como quiera, la carrera continúa. Estos chicos saben